บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดเชฮโลฮาฟต์การเตรียมตัวเดินทางทาดรุเคซาฟาร์คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว تو باید چمدانمان را آماده کنی อย่าลืมอะไรนะ نباید چیزی را فراموش کنی คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ به یک چمدان بزرگ نیاز داری อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ پاسپورت را فراموش نکن อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ بلیت هواپیما را فراموش نکن อย่าลืมเช็คเดินทางนะ چک های مسافرتی را فراموش نکن เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ کرم ضد آفتاب را بردار เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ عینک آفتابی را بردار เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ کلاه آفتابگیر را بردار คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม میخواهی نقشه خیابانها را با خود ببری؟ คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม میخواهی یک کتابچه راهنمای سفر با خود ببری؟ คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม میخواهی یک چتر با خود ببری؟ อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ حواست به شلوارها، پیراهن و جورابها باشد. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ حواست به کراواتها، کمربندها و کتها باشد. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ حواست به لباسخوابها، پیراهن شب و تیشرتها باشد. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท تو کفش، صندل و چکمه لازم داری. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ تو دستمال کاغذی، صابون و ناخنگیر لازم داری. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน تو یک شانه، یک مسواک و خمیردندان لازم داری.